Jena Tony Santu nil-akom għall-ewel program f'din is-sensiela bl-isem ta' Wirt Lana Malti. L-iskont ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi illi sawru l-għana Malti matul is-snin. U bekk, naslu nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista tal-wirt kulturali intanġibli tal-umanità miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw wirt l-għana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jena se niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Colero. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandirit tal-għana, speċjalment fuq it-televizjoni, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana kif se jkollna ċans nisimgħu f'dettall matul din is-sensiela. F'kull programm ta' Bwirt l Malti se jkollna wkoll l-opportunità nisimgħu recordings ta' uħud mill-aktar għannejja li spikkaw fis-seklu 20. Dawn inkludu xi għannejja u daqqaqa illi kienu għadhom magħna anke fl-ewwel snin ta' dan is-seklu, is-seklu 21. U biex flok noqogħdu nittilfu f'ħafna klim, sibt li tkun ħaġa tajba jekk mill-ewwel nisimgħu eh, siltana. Silt li nibdew blana tal-fatt, dawk l-anijiet li rakkontaw storja, ħafna drabi xi traġedja jew xi eh, tifkira ta' xi ħadd li spikka fis-soċjetà ta' żmienu. Il-fatt li għażilt li nibdew bih kien irrekordjat f'nofs is-snin 90 huwa fost l-aktar popolari mill-għannej magħruf bħala Ċikku tal-Fjuri. Dan jismu Mieta xħab l-Għarusa. Ċiku De Ġorġo tal-Fjuri huwa biss wieħed minn bosta nnejja li spikkaw matul is-snin li għaddew. Oħrajn li se nitkellmu dwarhom waqt din is-sensiela jinkludu lil Mikiel Abela l-Bambinu, Fredu Abela l-Bamboċċu, Ġola Mifsud iċ-Ċalija, Pawlu Sejkel l-Għannej. Franz Baldacchino l-Budaj, Paolo De Gabriel il-Bies, Manuel Mifsud is-Surġent, Gianni Laus, Ninu Gallia l-Kalora, kif ukoll Zaren u Franz Tavestru fost oħrajn bħal gitarrist ċelebri Indri Brinkat il-Pupa u uħud mill-ewwel għannej rekordjati bħal Manuel Cilia ta' Zabett u Ġużi Xwiereb ix-Xudi. Ma' Charles Colheiro se nitkellmu wkoll dwar il-folkloristi ewlenin ta' żmienu li kattru l-interess flana. U qed nirreferi għal Ġużè Cassar Polucino u Ġorġ Mifsud Kirkop. Iżda qabel naslu hemmhekk fil-edizzjonijiet li ġejjin ta' Wirt Lana Malti, lil Charles bdejt billi staqsejtu llum jgħidilna dwar tfulitu u l-ewwel esperjenzi tiegħu ma' nana. Ta' ħames snin kont għawdex hemmhekk munnu minn. Tulet fil-gwerra kważi ftit qabel xar tal-gwerra. U ehm, il-familja marru għawdex għal kien, ma' missi kien spiżjar, kien jaħdem l-istartem. U ta' tfuliti minn deb kont daċin satatir, kont niprofa nisma, nitħallat ma' n-nies. Konna niftakar meta konna meta kontaw li xemmek hemm żewġ ċentri fejn jiltaqgħu n-nies. Il-Pjazza San Ġorġ u l-Pjazza San Franġisk. Imbagħad għandek posti oħra ta' Savina fejn da. U li ta' Savina Santa Marija tiġi għal Mandrax, il-Mandrax Sawdis. Il-kelma Mandrax ma rridx inħaltu mal-fama illi nafu biha fuq il-belt, ma l-Mandrax hija Mandraġġa pereżempju, huwa tiġi sinifika post lokalizzat li hemm ċertu ambjent u li hemm ċertu nies. U kol noqodu, u kol kont nitla, kont nitla u kol eh, ma' maħbib, per fizmi l-vendemja, l-asr tal-eneb, kien hemm il-familja tal-mewta jgħidu l-om xafej għax kulħadd jaf, u kien jistidnuni biex imur ma' tfal oħra ninżaw ħafin u noqogħdu nafġu l-eneb, dawk biex imbagħad isir imbid. Imma fl-istess ħin imbagħad kont daqsxejn kużita, għax għandha kon nqogħdu kważi nisma' bitħa. U ġieli ismajt l-għana tan-nisa. Jannu waqt li kunu qegħdin jaħslu u jixxuttaw eċċeta. U għan iġlu kużita, għax kont nismaħħom, ma ma nafu kważi, li hemm biss kien jaslu. U dan mbagħad kont sejt l-om minn bat fuq għadi. Kont nipprova nisma' nara x'inhu dan imbierek diskors eh, u djallet li kien jieħu. Għajna d-dejn sa' kem mat naturalment għadda żmien u ġejna nodu Malta ġejna. Kem wara l-gwerra ġejtu ġejtu Malta, ġifri fl Ara, jien għamilt, għawdex għamilt jena. Għamilta eh, mal-familja ġifiri. sal-1946. Imbagħad ġej noqogħdu l-Belts għax missieri kellu spiserija l-Belt biex laqgħet imbagħad spiċċa minn mal-gvern eċetera. U għadda tajt ruħi ma nistaqal nista' l-Belt. Imma bdejjem kelli dik il-ħajra u anke bl-aċċent taw xi kont pereżempju, eh, dik il-klim li kont tallim taw, dej kont nażaħ mhux kulħadd kien jifmu. Imma ironikament imbagħad meta jiena wasal Għawdex ukoll bdejt l-iskola primarja. Kont ammur imur għand ċertu jedhom tal-Orjenti. Kien jallimni ċertu salvuga, insomma apparti. Meta mort Malta mbagħad wasal biex immur biex nitla eh, l-iskola sekondarja. U kont għamilt eh, eżami għax kont ta' saċerdot, seminar tal-furjara, dak jagħmlu preparatorja qabel ma titla' prima, forma. u għamilt sena hemmhekk. Imma li ġara għax studjaw l-karattru tiegħi li kont daqsxejn ferfuxi u ma tantx kont nidher li jien vokat, kif qalli Monsinjur Lupi, insemmih b'ismu għax hu kien illi għalfatni l-barra, meta ġej biex nidħol biex nitla' Form 1, prima, ma ddewniex, imma mbagħad sirt naf għaliex mis-sinema għallhom revision of papers, eh, U jien kelli dik il-vokazzjoni, kont itqajt ma' direttur l-ewwel wieħed Don Alwix Missi għal Lejt il-Ġenna, niftakar kont il-belt, rrid jmur ta' Ġieżu ħadtu jien, għadna nitkellmu, għalli inti x'inti tagħmel, għalli studjajt, wasad biex ma nafx ħabad għalleja magħna għaw il-belku ħajla. Għawdex, u għagħajt turħek għawdex. U, u, tikkonfondix għal fejħa tolqos, tolqos l-oratorju. Għaliex kien għadu kemm jifta. Norqot l-oratorju bil-ħajja sal-iżjara b'kollox, u b'dajt il-palk, b'dajt il-balet, b'kollox minn hemm. U kont immur seminarju biex nitgħallem. Allura mek kelli kelli ċans għax mit erba' snin jien, xumbat wara wara pers li kont miex għal dik it-triq, batu nistudja il-kompli l-istudji tiegħi Torini Kasamadda kif jgħidu. Bħala aspiranti ġifieri. U hemmhekk kienet Bidliet l-ħajja tiegħi għaliex ma stajtx noqgħod hemmhekk, ma stajtx insegwi s-syllabus tagħhom. Għamilt crash course dak li jgħidu l-crash course biex niġi parallel fl-istess stat ta' ta' ta' studju ta' livell kif kienu studenti l-oħra, kelli jitalem il-Grek għax Malta ma kelli jitalem il-Franċiż ma konniex nafuh. Irrid nitgħallem l-istorja tal-Italja bħalhom, matematika differenti, imma dan l-imbirek crash course kien. L-iskola tibda f'Ottubru. Ah, jien mod ħadduni apposta usu biex nipprepara. Għamil xarejn studja nagħti, provajtna, imma mbagħad li ġara l-klima ta' temmek li kienet kesħa aktar l-ikel li ma kontx addatat għalija. Hemm rat, kellna niġu Malta. U minn hemm bdejt karriera oħra, x'mbagħad mbagħad sabiħ ma kellix il-General Certificate of Education, il-GC, biex ikun nista' nitgħallem, nagħallem jew kelli nidħol f'impjieg. U kelli nagħmel kelli immun privatijiet biex nieħu l-livell għal kun nista. Kont għadek zaħir ferm, u kelli kien kelli 15 għallim bil-karapa, per Għax il-Malti tlaqtu minn għawdex, xumbat. Eh, U bat, insomma, ġibt l-eżami, ġibt ġibt seba suġġetti kont bitħadd emergency teacher. Ma storja twila xum bat minn mek taddejt għal information, Department tal-Informazzjoni. Nerġaw niġu għalihom dawk il-kumplament tal-izvolta tal-karriera, għalli najdu għek. Għonek din l-ewel parti forsi nifokaw aktar fuq tfolija u z-zozija, xawnek naħseb sa' kem ħatna Turin u xnafjena dek anka teenager, ġveri kem kelli 16-17 sena, muxek. Taħt it-18 kont għadek, probabbilment. Eh, f'dak l-ilma ġviri. F'dak l-ilma, Imma neħħejt li ħaġa importanti li s-suġġett ta' din ta' dawn il-programmi. Għax imbagħad naturalment eh, dak li kont nismu għawdex pala għana żviluppajtu iktar. Ekku. E ġifieri niftakar jien kont niġi kien il-bed Vincentis Building. Ekku, ekku. U kont ħadd fil-moviment tal-Malti ta' kelli novella ħaber. U ġieli, ġieli, ġieli, rajt l-ewwel poeżiji tiegħi. U ġieli wkoll semmejt it-taqbiliet li kont nisma'. Waqt il-programmi tal-Moviment tal-Malti ta' Kelly Novella Haber. Ma mbagħad tawni programm għalija ta' żgħażagħ kien jismu Awsalla. Dak kien għaddejjin ta' ġifi. Bħala bħala wieħed mill-programmi tal-Moviment ta' Kelly Novella. U kont nipprattika ħafna l-Malti li kont naqbil poeżiji Imma l-ewwel okkażjoni li kelli biex nintaqa' mal-għannejja kienet il-festa ta' San Grigor Żejtun. Kont mort hemmhekk propju biex nintaqa' magħhom. U niftakar ismijiet bħal Bambinu, kitaristi Indri Pupa, Indri Brinkat. kien hemm il-żaren ta' Vestru bit-tifel b'kollha Franz. Alla mbagħad ġejt iżi bej ħaltej mingħajr ma rrid bdejt nidħol nindies mal-għannejja. Għax il-bambin ma kienx ħalli nibxejta. Kien kellu kellu ċertu simpatija miegħi. Kien jarani għadni tifel dak iż-żmien kważi. Kwantu mur id-debx iżgħar fl-iskellem bit li kien jagħmel. Dawn memori, għax inti saqsejni u jixraq li nagħti bidu. Ekku, ekku. Jew ma nira kif bdejt. Eżatt, u dan dan li rrid nistaqsik, ġifri hawnhekk inti imma dana kien minħabba l-interess tiegħek lejlana li kont tisma' anke għawdex meta kont iżgħar. U jew inkella dan huwa wara illi beda jxandar lana fuq il-rediffusion Imma inti inti dan allura wara dak jew jew tipprova nifhem waħda mal-oħra, ma kultant jaqbiż li episodju ġan daħlu. Iva, iva. Ma jimpurtax, ma qed nipprova nifhem jien, ġifieri din l-ewwel laqgħa tiegħek mal-għannejja meta inti mort eh, għall-festa ta' San Gergor. Jekk kienieċ qabel ma bdew jixxandru dawn tal-ħadd filgħodu fuq rediffusion jew inkella. Qabel, qabel, qabel, għax imbagħad minn hemmhekk mill-ewwel laqa li kelli dik kienet ta' San Grigor, nsejt li ma sena kienet ta' imma kien kien iċċelebraw eh, San Grigor bl-għanneja ħdejn il-Knisja antika ta' Santa Katerina San Grigor minn hemm. Minn hemm bdew mbagħad ni kien jinżlu x-xatt għax hum iż-żejtun jidhru x-xatt ma ma sarx lok. Eh, u ġieli nżied magħhom mbagħad ġifieri mbagħad dej- dejjem iż- it-trasport kien kien eh, limitat ħafna. Imma ta' rasi jien dejjem meta kienet xi ħaġa dejjem ħatta mis-sew jew bid-newwa. U mbagħad issa ħa- ħa- ħan inkun għatla kollox. Meta għadt il-missieri x'qed nagħmel, qalli ħallik minn dak ċuċati, ta? Qalli ħallik mill-għana, trid tistudja, e dak kellhom kien hemm ċertu l-għana kien li ma xafejn għalmek jien, ma nifakrek. Kien jeppartjeni ċertu kategoriji ta' nies li kienu jabbinawh ma' ċerti klassi ta' nies. Illi jiena pereżempju, tant kien kien fit fuqi, tant nidra l-ambjent u ninsir iktar raġel mill-oħrajn, għata mill-oħrajn. Pereżempju, bil-Malti b'kollox li naf, ma kienx jistgħi għalija naqra l-Belgħa, li naqra t-Times. Daw kollha elementi u inklinazzjonijiet li sawru l-karattru tiegħi. Imma dan aspett tkun taf waħda. U inti taħseb taf. Meta tkun għadek żgħir, il-ġenituri tarhom żejda meta jendaħlulek. U jien kellu dik ir-reazzjoni. E, e, e, mhux tal-li kont naqra l-berda tal-li mbagħad bedni tal-li il-Malti sew. Kont immur nieħu l-privat għand Victor Apa, għalhekk telba għax meta ġejt minn Torino mbagħad rid naġġel minn il-bidu. Tallimt ħafna Għawdex il-Malti għax kien għallimna kien qed inlexxer hawn. Ġorġ Piżarra ma kien hawn ċertu Dun Ġwann Muscat minn Naduhu kien għallimna l-Malti. U hemmhekk kien namrajt anke mal-poesija mbagħad għax konna lejt taż-żożija pereżempju minn hemm bdejt. Allora meta meta meta seġġejt Malta bdejt nagħmel rikollezzjoni dak li dak li tallimt u dak li trabbejt fih. U l-għana mbagħad ġie għandi ħajb għandi. Imma mamma però mbagħad bdejna naqdu okkażjonijiet, pereżempju, jien nħobb l-għana. Ma provajx nidħol fin-nixex li ġa stabiliti, ipprovajt immur lura fi żmien tradizzjoni, pereżempju, naf taf daqsi illi l-għannej għandhom tliet festi okkażjonijiet marbuta mal-għana li għandek San Grigor, biex jkun nista' mmexxija. Dan imbirka għannejja u l-kitarristi jew x'kienu għamilhom f'post. Minu mitla tal-Mellieħa jaf li wara l-knisja hemmhekk hemm trejqa panorama sħiħa tal-għadira u hemm iċ-ċimiterju hemm ukoll. Dan imbirek xi tkomlu. Dan l-għannej għamilhom post ma baqax ċimiterju xi bad kien hemm dak tal-ikel tal-fast food. Dik inna imleħ kollu hemm. Imma in-nies ma kienx jiġu hemm biex jisimgħu l-għala, hemm wara biex jieklu. U ma kelli, kelli, kelli xinajt miegħu fil-fatt wara. Għax lek darba lek titgħamel l-għana għamlu f'post ċentrali. Min jaf il-melliħa jaf li għandek pjazza kbira. Però mhux il-pjazza li tajn, hemmhekk għandek isu suntier. li jgħaddi għandek għandek fer oħra tiġi li tiġi fuq tara l-panorama kollha, suntir ieħor. Rittu hemmhekk. Għamel ta' darba u ġiex għamilta. Imma xi ngħidlek jien, kien hemm ċertu affarijiet xi saqsejtni forsi kif kif tħalt u x'ġara u ma ġarax. Ipprovajt nagħti promozzjoni għax imbagħad tħalt fiha jien l-għana sart inħobbu u sirt inxerdu. Jien ħanellek oħra ħanaqbeż waħda stramba ta' meta kont inkarigat Mill-promozzjoni tat-turiżmu kulturali, konna mmorru barra minn Malta biex niltaqgħu mal-aġenti u nġibu n-nies barra magħna. Kont kont nieħu miegħi biex meta jkollna eh, l-interval waqt l-ikel, konna nagħmlu ikel Malti, eh, fil-lukanda u l-press. Fl-interval, jien personalment kont nivvintalhom illi mhux il-press, il-media u l-aġenti jisimgħu biss imma jridu xi ħaġa, iduqu xi ħaġa minn Malta. Allura kont intella' nies li huma mitli ta' fuq Peqri Greenfields, tellajthom. George Zara għadu għadu ningrazzja ħafna għamil ħafna kellu kellu l-grupp Viva Malta danzanti bil-bis Malti. U darba tiskantax tellajt il-bambinu jgħanni jien. mhux f'sajta, fil-xismaw, waħda mill-lokandi kien hemm sejxin. U bat morna il-British Institute hemmhekk, il-Kensington. Għax għamilna laqa ma' xridu kun jafi. Kien promozzjoni ta' turizmu insomma. U dan l-imbierek, dan l-imbierek, eh, bambinu għaw, Mikiela vera, u tellet miegħu l-Indri, il-pupa, u jħoċertu għanġon, nej. Ried, għalli imma nafx bl-Ingliż, ta, għatlu naf, għalli kif ħatta l ma l-Ingliż, għatlu għanni bil-Maltu, jina tagħmel traduzzjonijiet. Għatlu però mbagħad għallimtu żewġ strofi bl-Ingliż. U tax kemm xaxfulu da. Jiġifieri jiena mhux abbużajt, fettilni nagħmel din biċċa xogħol. Biex nagħmel promozzjoni tiegħu fil-fatt f'kull fejn mort. Dejjem ipprovajt u sakemm ġew mbagħad għandi programmi fuq televiżjoni. Ma deka Jena nkompli nitkellem ma' Charles Colero dwar ħajtu aspetti varji ta' wirt l-ana Malti fil-kumplament tal-programmi ta' din is-sensiela. U biex intemmu dan l-ewwel programm f'din is-sensiela, għażilt recording partikolari ħafna ta' wieħed mill-għannejja illi semmina Charles f'dan l-ewwel intervent tiegħu waqt din is-sensiela. Qed nirreferi għal Mikiela Bella Bambinu. Fl-1990, ftit ta' xhur qabel ma miet il-Bambinu, huwa kien mistieden għal serata speċjali waqt li Lili Mediterrani fl-Argotti. Hemmhekk introduċih il-kantant popolari Tony Camilleri, magħruf ukoll bħala l-Annej minħabba l-kanzunetta popolari miktuba minn Alfred C. Sant. Għażilt dan ir-recording għal diversi raġunijiet. Fosthom biex anke nagħmel allużjoni għal relazzjoni bejn Lana u l-kanzunetta tradizzjonali Maltija li huma relatati iżda illi biż-żmien donnhom infirdu kompletament. Jiena llum ġejt hawnhekk mhux biex ninżama' għandi biex nippilqaw nisfidak daqsxejn bambinu jiena. Għamilulek jgħid. Jiena inti inti l-għannej ta' veru, jiena ngħidu li l-għannej u ħan nippruvaw niġġieldu waħda għalhekk żammejna l-bord minn xulxin ħalli jekk. Ej, il-ġejt, benda kif ma jistax nofsas xi sena Kont daqshekk ikrah ħarab jiġri bl-ajroplan. li għandna fil-pubbliku, Mikiel Abela Bambinu. Aħna ġejna f'tmiem l-ewwel edizzjoni ta' Wirt Lana Malti. Nirringrazzja lil Charles Coleiro għal kontribut tiegħu u għana nagħmlu appuntament magħkom għat-tieni programm f'din is-sensiela darboħra fl-istess post u fl-istess ħin.